համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Սերգեյ Սերգեյ Դավթյանը ապարգևատրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսօր գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Գարու Բերքահավաքի կազմակերպման եւ գնային քաղաքականության հարցերին։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով Բերքահավաքի ծանր ու պատասխանատու ժամանակաշրջանում պետք է համակարգված աշխատանք կազմակերպել Բերքը անկորուստ հավաքելու համար։ Կառավարության ղեկավարը հետաքրքրվել է շրջաններում արկա կոմբայների քանակով եւ հայտնել, որ անհրաժեշտության դեպքում նախորդ ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն հունիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունից կբերվեն հացահատիկահավաք կոմբայններ աշխատանքները ժամանակին կազմակերպելու նպատակով։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանի խոսքով հանրապետությունում արդեն հնձվել է գարու շուրջ 500 հեկտար ցանքատարածություն 20 ցենտներ նախնական միջին բերքատվությամբ։ Գարին կմթերվի հանրապետության 5 մթերման կետերում եւ Երևանում։ Խորհրդակցության հիմնական հարցի Գարու Սակագնի շուրջ մտքեր փոխանակելուց հետո որոշվել է Գարին Երևանի պահեստում մթերել կիլոգրամը 120, իսկ հանրապետության մթերման կետերում 105 դրամով։ Հիմնադրամի նկատմամբ պարտավորություններ ունեցող հողօգտագործողները մթերված բերքի արժեքի 20%-ը տեղում կստանան կանխիկ, բերքավաքի հետ կապված ծախսերը հոգալու համար։ Խորհրդակցությանը քննարկվել են նաև հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ եւ հետագա ընթացքում մեր բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կամավորագրվել են հայրենիքի պաշտպանության գործին, գտնվում են իշխանությունների ամենօրյա ուշադրության ներքո։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Նախարարի խոսքով փորձ է արվել անհրաժեշտ ուշադրություն ցուցաբերել եւ նրանց ընտանիքներին պետական ու բարեգործական միջոցներով բարբերաբար տրամադրվել է բարինամթերք, ինչպես նաեւ մատուցած ծառայության դիմաց դրամական աջակցություն, որը շարունակական է լինելու։ Իհարկե, այն ինչ արվել է կամ դեռ նախատեսվում է կամավորականների կամ նրանց ընտանիքների համար կկրի շարունակական բնույթ, սակայն ավելորդ չեմ համարում նշել, որ քարորիա պատերազմի պատճառով տարհանվել է Մարտակերտի շրջանի մեզ հայտնի բնակավայրերի բնակչության մի մասը, ովքեր ապահովել են կացարանով, ամենօրյա սնունդով, լուծվել են նրանց կենցաղային բազմաթիվ խնդիրները, ասել է Ավանեսյանը։ Խոսելով կամավորականներին տրվող ֆինանսական աջակցության մասին նախարարը նշել է, որ պաշտպանության բանակի կողմից նրանց մի մասին արդեն տրվել է կանխավճար, իսկ կառավարության կողմից, ինչպես արդեն հայտարարվել է, հավելյալ ֆինանսական նոր աջակցություն կտրամադրվի։ Նախատեսվում է մարտական ծառայության յուրաքանչյուր օրվա համար վճարել 5000 դրամ առանց եկամտային հարկի։ Այսինքն մեր բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր ստացել են ապրիլ ամսվա դիմաց նշված կանխավճարը, հունիսի 6-ից Արցախ Post Փակbaşıնի տիրական ընկերության միջոցով նույն ամսվա համար կստանան նախատեսված գումարի եւ ստացված կանխավճարի տարբերությունը։ Իսկ ովքեր դեռ չեն ստացել իրենց հասանելի գումարը, կստանան արդեն ամբողջական հաշվարկով, ասել է Ավանեսյանը եւ հավելել, որ խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին չաշխատող քաղաքացիներին, իսկ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական եւ պետական մասնակցության հիմնարկ ձեռնարկությունների այն աշխատակիցներին, որոնց աշխատավարձը ցածր է 150 հազար դրամից, նույնպես կտրամադրվի ստացած գումարի տարբերությունը։ Որոշումը տարածվում է նաև մի շարք խոշոր տնտեսվարողների վրա, իսկ մասնավոր հատվածի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աշխատողներին անկախ նրանց ձեռնարկատերը վճարել է կամավորական ծառայության մեջ գտնվող իր աշխատողին, թե ոչ, պետության կողմից նշված աջակցությունը տրվելու է ամբողջական չափով։ Նախարարը նշել է, որ կամավորականների մարտական ծառայության ժամանակահատվածը հետագայում կներառվի աշխատանքային ստաժի մեջ, ինչը կհաստատի հարկային մարմնի շտեմարաններից տրամադրվող տեղեկատվությամբ։ Ներկայում Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի շրջանակում երկու հարց է քննարկվում. Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը եւ հարակից շրջանների կարգավիճակը։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Բանակցային գործընթացում քաղաքագետը մեծ փոփոխություններ չի տեսնում։ Օրերս հրապարակվեց համանախագահների հայտարարությունը այն մասին, որ ինքնորոշման տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման սկզբունքները միևնույն չափով հավասար են։ Այստեղ նույնպես գալի փոփոխություններ չենք տեսնում, նշել է Մարկեդոնովը, հավելելով, որ հակամարտության կողմերի մոտ փոխզիջման բացակայությունն ու բռնության աճը վտանգավոր են։ Այն ինչ տեղի ունեցավ Վիեննայում, դիվանագիտական գործընթացը որոշակիորեն հունի մեջ դնելու փորձ էր, բայց ես չեմ կարող երաշխիքներ տալ, որ առաջիկայում բռնության առումով որևէ շարժում չի լինի, ընդգծել է Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի հայտարարությանը, որ Լեռնային Ղարաբաղը որոշակի փուլում պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, նա հիշեցրեց, որ մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակի վերջին կետը հենց այդ մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը ողջունելի է համարում ցանկացած հանդիպում, որը կնպաստի զինադադարի հաստատմանը, սակայն միաժամանակ վաղաժամ է համարում Վիեննայում համանախագահող երկրների հայտարարությունից ողջևորությունը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի նման նենք ճշտամու արկայությունը։ Ի վերջո այն պայմանները, որ դրվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, առնվազն երկուսը, եթե չասենք իրականացվեց, ապա գոնե քննարկվեց եւ նշեց, որ քայլեր ձեռնարկվեն հրադադարի պահպանման եւ վերահսկման մեխանիզմերի իրականացման ուղղությամբ։ Իհարկե, այս արձանագրումները վաղ են ողջավորություն առաջացնելու համար, քանի որ գիտենք ում հետ գործ ունենք։ Ունենք հարևան, որը որևէ երաշխիք չի կարող տալ, որը միշտ էլ հավատարիմ չի եղել իր խոստումների նկատմամբ։ Ոստի դրանից սпасել, որ նա կարող է իրականացնել խոստումները, առնվազն միամտություն կլինի, կամ էլ չճանաչել հարևանին, ասել է նա. Տնտեսության ռազմավարական ճյուղերը պետության ձեռքերում պահելու հարցը տարբեր հարթակներում բազմից է հնչել։ Տեսակետները տարբեր են։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մասնագետները եւ ռազմավարական ճյուղերի պատասխանատու ղեկավարները վստահեցնում են, որ այդ ճյուղերի զարգացումը հնարավոր է միայն մասնավորի կողմից։ Պաճառներից մեկն այն է, որ պետությունը բավարար չափի ֆինանսական միջոցներ չունի ներդրումների համար, որոնք ենթադրում են տնտեսության այդ ճյուղերի զարգացումը։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը նաեւ համոզված է, որ տնտեսության ռազմավարական ճյուղերի զարգացման համար պետական կառավարումն ամենաանարդյունավետ տարբերակն է եւ որպես օրինակ բերում է խորհրդային միությունը։ Սովետական միությունն էլ էր այդպես մտածում եւ ամեն ինչ փորձնելու կենտրոնացնել պետության ձեռից պետության պետական կառավարումը միշտ ամենավատն է լինում։ Պետությունը պարզապես մի գործիք է, որի կիրառումը հնարավորություն է տալիս հսկել այդ ոլորտների շահագործումը, սա վարչապետի համոզմունքն է եւ որպես օրինակ բերում է փոքր հեկերի կառուցումը, որի շնորհիվ էլեկտրաէներգիաներ գրող երկրից Արցախը դարձել է գրեթե ինքնաբավ երկիր տեղեկացնում է վարչապետը, սակայն հավելում, որ առաջիկայում նախատեսված մի քանի խոշոր արտադրամասերի գործարկմամբ կրկին կիչ առաջնի ինքնաբավության աստիճանը։ Հեկերի կառուցման արդյունավետությունը ամենից առաջ պետք է զգա սպառողը, մասնավորապես ակագների մատչելիությամբ հարցիսի պատասխան վարչապետը նշել է, որ ծրագրի հիմքում նաև էլեկտրակայանի սակագնի կառավարման նպատակն է։ Տեղական արտադրանքը բացառում է արտաքին աղբյուրներից կախվածությունը։ Իսկ էլեկտրակայանի արտադրող ընկերությունների կողմից սակագների աճին կառավարությունը հակազդում է սուբսիդիաներով։ Այսօր մենք ունենք աշխարհում ամենաէժան էլեկտրակայանն, այդ սուբսիդավորումը մի կողմից հարկերի տեսքով վերցնում ենք այդ ընկերությունից եւ սուբսիդավորում ժողովրդին։ Դուք սուբսիդավորում եք, վաղը չգիտեմ ով է լինելու վարչապետը, կսուբսիդա։ Այո, մի կարող է վաղը որոշեն ասեն այդ սուբսիդավորումը չենք անում, այդ փողը բաժանում ենք ժողովրդին հավասարաչափ։ Սա այլ խնդիր Այսպես թե այնպես ամեն գնով պետք է ձգտել էներգետիկ անկախության, որի մեջ պետք է շահագրգռված լինի նաև ժողովուրդը, որի համար հեկերի կառուցումը ոչ միայն էժան էլեկտրաէներգիա է, այլ նաև աշխատատեղեր, հարկային եկամուտներ, որոնք երանմիջական ազդեցություն ունեն սոցիալական ծրագրերի վրա։ Արայք Հարությունյանը նաև համոզված է, որ առաջիկա տարիներին էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերահսկողությունը մնալու է կառավարության տիրույթում։ Բելլալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուտով շահագործման կհանձնվեն Արցախի ազգային վիճակախաղի շահույթի միջոցներով Քաշաթաղի Իշխանաձոր համայնքի նոր թաղամասում կառուցված առաջին 10 առանձնատները։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի վրա բնակեցման վարչության պետ Ռոբերտ Մաթեոսյանի փոխանցմամբ առանձնատները հատկացվելու են վերաբնակիչ նոր ընտանիքների։ Առաջնահերթությունը տրվելու է բազմանդամ գյուղատնտեսական աշխատանքի փորձ ունեցող ընտանիքների։ Արցախի ազգային վիճակախաղ Փակբաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ տեղեկացրել է, որ ծրագրի շրջանակներում ընկերության կողմից Իշխանաձոր համայնքում նախատեսվում է իրականացնել 37 բնակելի առանձնատների շինարարություն։ Նրա խոսքով առանձնատները 3 սենյականոց են, որոնցից յուրաքանչյուրի կառուցման ծախսերը կազմում են մոտ 25 միլիոն դրամ գումար։ Հադրութի շրջանի ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ընթացիկ տարում որոշակի աշխատանքներ են տարվում բնակչության ջրամատակարարման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Տեղամասը սպասարկում է 1732 բաժանորդ եւ 79 հիմնակ ձեռնարկություն։ Հադրութի տեղամասում ավարտին է հասցրել քաղաքի ներքին ջրատարածքի շինարարությունը։ Ներկայումս աշխատանքներ է տարում ջրատար բաժանորդ ցանցի միացման ուղղությամբ։ Այդ նպատակով արդեն տեղադրվել է 371 հաշվիշտ, որը հնարավորություն է տվել հաջորդ քաղաքի բնակության կեսից ավելին ապահովելու շուրջօրյա ջրով։ Դրամատակարանը Գերարարություն Փակ բաժնետիրական ընկերության հադուրտի մասնաճյուղի պետ Մարտովիսյանը նշեց, որ հադուրտի եւ սպասարկող մնացած համայնքների ինչպես արտաքին անտես ներքին ջարդացանցերը միշտ գտնվել են տեղամասի ուշադրության կենտրոնում։ Ժամանակին մաքրում են ջրամբարները եւ ջրացանցերը։ Հադուրտ քաղաքը սնուցող արշախտուր եմես թաղել այժող դրախտիկ համայնքները սնուցող իշխանագետ արտաքին ջրատար ցանցերով հաճախ են մթարնել լինում։ Հաջորդ քաղաքացիությունով պարզապես ջրատարի վրա որոշակի աշխատանքները կատարվել, սակայն այն բավարար համարել դեռևս չի կարելի։ Որոշակի դժվարություններ կան տեղամասի աշխատանքներում։ Առաջինը միշակ սարքավորումների էքսկավատորի բացակայությունը բացաբար անդրադառնում վերանորոգման աշխատանքների վրա։ Ունենալով նման սարքավորումներ եւ տեխնիկա, գլուցի արտաքին եւ ներքին ջրատար ցանցերում վերանորոգման աշխատանքների արդյունավետությունը։ Տեղամասի կողմից անում է ամեն ինչ բնակչության ջրամատակարարումը նորմալ ապահովելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հունիսի 2-ին Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագծում ոչ միայն կլինի ցեղասպանության եզրույթը, այլև կդրվի փոխհատուցման խնդիր, քանի որ Գերմանիան ունի Թուրքիային պատժելու խնդիր։ Այս մասին ասել է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Շատ པարզ խնդիր է լուծում հիմա Գերմանիան։ Նա Թուրքիային պատժելու խնդիր ունի եւ նաեւ նախադեպ ստեղծելու խնդիր, որը ըստիս կանի հատուցումների մասին խոսելով։ Եթե սա լինի, ապա շատ մեծ քաղաքական հետևանքներ կունենա, որովհետև ի վերջո Գերմանիան Եվրամիության միջուկ երկիր է տնտեսական լոգոմոտիվը, ասել է քաղաքագետը։ Ըստ նրա հատուցման խնդիր դնելով Գերմանիան կազատվի նաև ինչ-ինչ հոգեբանական բարդույթներից, որը քաղաքագետը ձևակերպեց հետևյալ կերպ, որ դրանով Գերմանիան հոլոկոստի հետ կապված ինչ-ինչ հոգեբանական խնդիր է լուծում։ Թուրքիան լրջորեն նախազգուշացրել է Գերմանիայի խորհրդարանին հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի առնչությամբ, սպառնալով որ քվեարկության արդյունքները կարող են վնասել երկկողմ հարաբերություններին։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը այսինք շաբթի պետք է քվեարկության դնի մի բանաձև, որում 1915 թվականին տեղի ունեցած դեպքերը որակվում են որպես ցեղասպանություն։ Գերմանիան մեր ընկերն է ու դաշնակիցը, այնտեղ բազմաթիվ թուրքեր են ապրում։ Գերմանիան պետք է զգուշ լինի Թուրքիայի հետ հարաբերություններին վերաբերող հարցերում։ Չեմ կարծում, որ Գերմանիայի խորհրդարանը օրինագիծը ներկայացրած 2-3 քաղաքական գործչի պատճառով կփչացնի հարաբերությունների Թուրքիայի հետ։ Նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետ եւ կառավարության խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշը։ Մայիսի 27-ից 28-ը Հայաստանի Հանրապետության Լանջազատ համայնքում տեղի ունեցավ ազատամարտիկ Ռոբերտ Հակոբյանյանի անվան ջյուդոյի հանրապետական հուշամրցաշար, որին ի թիվս հայաստանյան թիմերի մասնակցում էին նաև Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Առաջին անգամ չէ, որ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները մասնակցում են զոհված ազատամարտիկների հիշատակին կազմակերպվող մրցաշարերի։ Այդ մրցումներին միշտ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ են մոտենում մեր մարզիկները։ Մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով для нас большая честь, когда սերենովային։ Մեզ համար միշտ մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է զոհված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված հուշամրցաշարերին մասնակցելը։ Մեր ցաներից շատերի ծնողներն ու եղբայրներն այսօր առաջնագծում են։ Մեր ջյուդոիստներից մեկն էլ ապրիլյան պատերազմի օրերին հայր կորցրեց։ Այնպես որ մեր բոլոր երեխաներն էլ գիտեն ինչ բան է ազատամարտն ու ազատամարտիկը։ Գուցե դա էր մրցաշարին մեր մարզիկների ունեցած հաջողության գաղտնիքը։ Միշտ չէ, որ առաջնություններին մասնակցող բոլոր մարտիկներն էլ պատվավոր տեղեր են զբաղեցնում։ Նշենք, որ հուշամրցաշարին մասնակցած 5 մարզիկներից երկուսը Ռոբերտ Պողոսյանը 42 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ Աղվան Պետրոսյանը 66 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել են առաջին տեղը։ Արման Մանգասարյանը 30 կիլոգրամ, Արտյոմ Մանգասարյանը 30 կիլոգրամ եւ Հարութ Ամիրյանը 34 կիլոգրամ քաշային կարգերում գրավել են երրորդ պատվավոր տեղերը։ Հաղթանակները մեր մարզիկներին հեշտ չեն տրվել, այլ նվաճվել են համառ ու անզիջում պայքարում։ Ռոբերտ Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նրան մեկ քայլ էր բաժանում պարտությունից։ Ես մենամարտել եմ 3 անգամ, 3-ն էլ մաքուր հաղթանակով, 3-ին հաղթելուց հետո ես գրավեցի առաջի տեղը, ինձ համար դժվար է վերջին մենամարտը, որում ես գրվում էի, բայց հաղթեցի։ Ինչ է քեզ դիպեց հաղթել։ Ինչ դիպեց հաղթել այն, որ մեր Արցախի պատիվը բարձր պահել։ Յուլիա Վանյան այսօր Այսօր աշխարհում նշվում է ծխելու դեմ պայքարի համաշխարային օրը։ Այն նշվում է քաղցկեղի դեմ պայքարի ամերիկյան գազམ་ակերպության առաջարկով։ Այս քայլով բժիշկները հույս ունեն պայքարել ծխախոտից կախվածության դեմ։ Այդ պայքարում ներգրավել մեծ քանակությամբ մասնագետների, կանխարգելել ծխելու հետևանքները, հանրությանը տեղյակ պահել այս սովորության հետևանքների մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով քաղցկեղից մահերի մոտ 90%-ը, քրոնիկ բրոնխիտների 75%-ը եւ սերտի իշեմիկ հիվանդությունների 25%-ը կապված է ծխելու հետ։ Նույն աղբյուրի համաձայն աշխարհում ամեն 10 վայրկյան ծխելուց մահանում է 1 մարդ։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց